Հանրապետության նախագահի գլխավորության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ծաղիկներ են խոնարել հայրենիքի պաշտպանության մարտերում ոստիկանության անմահացած ծառայողների հիշատակահավերժացնող հուշարձանին եւ հուշանկյան պատվանդանին։ Օրհներկ մեկ րոպե լռություն։ Պարտադիր այս մեկնարկից հետո արդեն սկսվեց մասնագիտական օրվան նվիրված պաշտոնական միջոցառումը։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորական խոսքում կարևորելով համակարգի աշխատողների գործունեությունը պատերազմի ու խաղաղության պայմաններում նշել է, որ երկրի անվտանգության ապահովման գործում ոստիկանները մեծ դեր ունեն։ Առաջին հերթին մեր ապագան պայմանավորված է հենց ոստիկանության գործնեությամբ։ Եթե մենք արտաքին մտածների առումով ունենք այլ երաշխիքներ, ապա ներքի մեր ամտանգությունը, որ հենց եթերի հիմքերն են, գլխավոր հիմքերն են, պիտի հաջողի նաև ապագայում, քանի որ դա կարևոր եւ առանցքային ծառայություն է։ Պետք է պահպանել ներքին ամտանգությունը։ Մեզ հաջողվել է, այո, եւ մենք պետք է լինենք օրենքի նկատմամբ շատ խիստ, խստապահանջ, այսինքն կատարենք օրենքները եւ պատժվեն նրանք, ովքեր փորձում են խարխրել մեր պետության հիմքերը եւ փորձում են խանգարել այս ցանը հոգեբանական իրավիճակը վիճակում մեր երկրի ներքին անդորը։ Ձեզ հաջողվել է նորից եմ ուզում դրամաշնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր ծառայեցիներին, ծառայողներին, ղեկավարներին, նախարարի գլխավորությամբ։ Դրա համար մենք խոսում ենք ապագայի մասին։ Անցած տասնամյակների ընթացքում համակարգում բազմաթիվ փոփոխություններ են եղել, սկսած խորհրդային միլիցիայի տարիներից մինչև ներքին գործերի նախարարության առաջ բերած բարեփոխումներ, բայց ոստիկանության ծառայողի գործառույթը անփոփոխ է մնացել։ Այն է՝ պահպանել կայուն հասարակական կարգը, վերահսկել հանրապետության օպերատիվ իրավիճակը, անզիջում ու համակարգված աշխատանքներ իրականացնել հանցավորության դեմ պայքարում։ Ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանն է շնորհավորում համակարգի աշխատողներին։ Գաղտնիք չէ, որ ոստիկանները շատ հաճախ կյանքին եւ առողջության Հայաստանը սպառնացող պայմաններում են իրականացնում իրենց գործառույթները։ Արցախյան երրորդ պատերազմում ոստիկանության համահավաք գումարտակի անձնակազմից անմահացել են 11 ծառայող։ Մեզ առաջ է մղում այն գիտակցումը, որ մահը քաջերի հարությունն է, ասում է նախարարը։ Շնորհակալության խոսք եմ հղում համակարգի բոլոր ծառայողներին, ովքեր Արցախի հանրապետության համանadrությամբ եւ օրենքներով վերապահված գործառույթները կատարում են անվեհապահորեն։ 24 ժամ շարունակ Արցախի ոստիկանը քաղաքացու կողքին է։ Մեր հայրենակիցները գիտեն, որ Ոստիկանը իրավակարգի իսհարդ եղած դեպքում առաջնագծի մարտիկ է։ Երախտիկի խոսք եմ հողում պրոֆիլակտիկ եւ արտաքին ծառայություն իրականացնող ստորաբաժանումների աշխատակիցներին։ Հանրությունը ձեզանով է ընկալում եւ չափում ոստիկանության համակարգի գործառույթը։ Շնորհակալություն օպերատիվ ստորաբաժանումների ծառայողներին։ Գիշեր ու զօր նրանք պայքար են մղում հանցագործության դեմ։ Այդ աշխատանքը հաճախ դուրս է մնում հանրության տեսադաշտից, բայց արժանի է մեծ գնահատանքի։ Համագործակցության համար ներքին գործերի նախարարության ազնագազմի եւ իմ անունից շնորհակալություն եմ հայտնում երկրի օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանություններին, զինված ուժերին, ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, իրավապահ կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, համակարգի եւ Արցախի ոստիկանության վետերաններին։ Կարեն Սարգսյանի խոսքով արդյունավետ բարեփոխումների իրական ճանապարհով երկրի բարձրագույն իշխանությունը եւ ներքին գործերի նախարարությունը այսուհետ եւս անելու են հնարավորը ոստիկանի հեղինակության բարձրացման ոստիկանության ծառայողի գիտելիքների կատարելագործման ուղղությամբ։ Ոստիկանության համար կարևոր է Արցախի կառավարության եւ ներքին գործերի նախարարության աջակցությունը համակարգում կատարվող բարեփոխումների համար։ Ոստիկանության պետ գնդապետ Արտյոմ Հարությունյանի խոսքով կադրային, տեխնիկական եւ մասնագիտական վերազինումը ավելի է բարձրացնում կառույցի հեղինակությունը։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ հատկապես վերջին տարիներին հասարակության վստահությունը ոստիկանության հանդեպ մեծացել է։ Սա միանշանակ նվիրված աշխատանքի արդյունք է, քանի որ ոստիկանության ուսերին դժվարց է հասարակական կարգի պահպանության, երկրի ներքին անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների իրավախախտումների կանխման բացահայտման եւ անվտանգ միջավայր ձևավորելու պատասխանատու գործը։ Հանրապետությունում օրօրին լայնում է ոստիկանության ներկայությունը։ Սկսած սահմանավես բնակավայրից բարեկային ծառայությունը արդեն դարձել է ոստիկանության կայացած օղակներից մեկը։ Համակարգի գործ գործունեությունը հարաբերական օպերատիվ կազմակերպելու եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ Բոլոր ծառայությունների գծով գործում մեխանիզմները արդեն ձևավորվել են։ Սիրելի գործընկերներ, յուրաքանչյուրից վարկագիծն ու կերպարը դա մի մասն է ոստիկանության ընդհանուր կերպարի ու բարոյականության։ Մեր բարոյականությամբ օրինակով արժանի լինեք մեր ժողովրդին։ Միջոցառմանը համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ նախագահի, պետնախարարի, պաշտպանության նախարարի եւ ներքին գործերի նախարարի, Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության ոստիկանների ու այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների կողմից արժանացել են բարձր պարգևների։ Օրվա արդիվ համակարգի մի խումբ ծառայողների հյուրընկալել եւ պարգևների է արժանացրել նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։